فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا Basi wawili hao wakatoka hata walipopanda jahazi akaitoboa akasema unaitoboa uwazamishe watu wake hakika umefanya jambo baya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, akasema sikukwambia utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami.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 Basi Mola wako mlezi alitaka wafikie utu uzima na wajitolee hazina yao wenyewe. Kuwa ni rehema itokayo kwa Mola wako mlezi. Wala mimi sikutenda hayo kwa amri yangu. Hiyo ndiyo tafsiri ya hayo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria. Allahu akbar Allahu akbar Wakatoka wakitambaa na mfuko wa bahari mpaka wakakuta jahazi wakaipanda. Yule mja mwema akaitoboa jahazi ile nayo imo safarini. Musa akapinga kwa kusema, "Umeitoboa makusudi upate kuwazamisha watu wake, ama hakika umefanya jambo ovu." Yule mja mwema akasema, mimi nilikwishakwambia kwa hakika wewe hutoweza kusubiri kuwa nami. Musa akamwambia, usinichukulie kwa kusahau wasia wako, wala usinikutishe mashaka katika kutafuta elimu kwako, na ukaifanya hiyo kazi nzito. Na baada ya kutoka kwenye jahazi ile, wakaingia kuendelea safari yao. Njiani wakamkuta kijana, yule mja mwema akamua yule kijana. Musa akasema kwa kuchukia, unakwenda muwa mtu asiye na kosa lolote na wala hakumuua mtu yeyote, hakika umefanya jambo ovu kweli kweli. Mjamwema akamwambia Musa, mimi nalikwambia kwamba wewe hutaweza kustahamili ukanyamaza kimya usinulize Musa akasema, nikikuuliza lolote baada ya mara hii, basi usifuatane nami. Kwani umekwisha fikiria kiwango cha kupata udhuru wa kutokuwa nami. Wakenda hata wakafika kwenye mji, wakawataka watu wake wawape chakula, wakakataa kwa kirimu. Wakakuta ukuta umeinama, wakaribia kuanguka. Yule mja mwema akaudiriki, akaujenga mpaka akausimamisha sawa. Musa akasema, "Ungelitaka ungeliweza kudai ujira kwa kazi uliyoifanya." Mja mwema akasema, huku kutaaradhi kwako mara kwa mara kwa niyatendayo mimi ndiyo sababu ya kufarikiana mimi nawe. Sasa basi nitakueleza hikima ya yote haya ambayo wewe huyajui mtani wake. Wala hukuweza kuyasubiria yaliyofichikana ukangojea kujua hakika yake na siri yake. Ama ile jahazi niliyoitoboa ilikuwa ni ya watu wanyonge wenye haja ambazo kazi yao ni ya baharini wakitafuta riziki yao. Basi mimi nikataka kukitia kile chombo chao kisitakikane, kwani nyuma yao yuko mfalme mtindo wake ni kupokonya kila jahazi nzima, kughushi, kupokonya, hata kukiitwa kutaifisha ni dhambi kubwa kabisa kwa Mwenyezi Mungu, kwani ni dhulma. Ama yule kijana niliyemua, baba yake na mama yake walikuwa ni waumini tulikuwa tunajua kuwa angeliishi, angelikuwa ndiyo sababu ya ukafiri wao. Basi tukataka kwa kumuua huyo mtoto Mwenyezi Mungu awape badala yake aliye bora zaidi kwa dini na mwema zaidi na mwenye huruma. Ama ule ukuta niliosimamisha bila ya ujira ulikuwa wa vijana wawili mayatima katika watu ule mji na chini yake ilikuwako hazina walioachiwa na baba yao naye alikuwa ni mtu mwema basi Mwenyezi Mungu alitaka kuwahifadhia hazina yao ile mpaka wakuwe wawe na akili zao na wajitolee wenyewe hazina yao kuwa ni rehma kwao na kumtukuza baba yao kwa kupitia dhuria zake. Nami sikufanya niliyoyafanya kwa jitihada ya nafsi yangu bali nimefanya hayo kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni tafsiri hayo yaliyofichikana kwa kuwe Musa, nawe usiweze kuyavumilia.